บุ๊กทูเก้าสิบแปดนาวาดูฮัชต์สันธานซ้อนสันธานฮรูฟรับเทมูซาอฟการเดินทางสนุกก็จริง แต่เหนื่อยเกินไปอายเชมูซาเฟรัตคูบูดอัมมาเคลีคัสต์คอนันเดบูด รถไฟมาตรงเวลาก็จริง แต่คนแน่นเกินไป اگرچه قطار سر وقت آ م มาเคลีพอร์บูดโรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไป اگرچه هتل خوب و راحت بود มาเคลีเกร ا นบูดเขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ او یا با اتوبوس می رود یا با قطار เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้าอูย او ی ม امشب می آید یا ف ر า ا صبح ซ و د เขาพักอยู่กับเรา หรือไม่ก็พักที่โรงแรมอูย او یا پیش ما می م ا ด د یا در هتل เธอพูดทั้งภาษาสเปน และภาษาอังกฤษ او هم اسپانیایی و هم انگلیسی صحبت می کند. เธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอน او هم در مادرید و هم در لندن زندگی کرده است. เธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ او هم اسپانیا را می و هم انگلیس را. แต่ยังขี้เกียจอีกด้วยออูนนทอะมากัสต์บัลเคทันบัลฮัมฮัสต์เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย อูนท او ن อ تنها زیباست بلکه ุช ه ฮม هم สต์เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย อูนา نه นฮออัลมานี بلکه فرانسوی هم صحبت می کند. من نه می توانم پیانو بزنم و نه گیتار. ผมเต้นไม่ได้ทั้งวอชและแซมบ้า من نه می توانم والس برقصم و نه زامبا. ผมไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ من نه از آواز اپرا خوشم می آید و نه از رقص باله. بالهยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ هر هرچه سریعتر کار کنی زودتر کارت تمام می شود ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น هرچه زودتر بیایی زودتر هم می توانی بروی